وعلى من نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد <coughs> Došli smo do naslova vrste zemljena koje su podložno ili zekijatu odnosno ono što izlazi iz te zemlje imamo prvo al arduru šrije zemlja znači na koju se daje desetina a to je zemlja čiji su stanovnici prihvatili islam dobrovoljno ili koja je uzeta vojnim putem i podijeli se među borcima. Pa je to zemlja na kojoj se daje desetina. U njoj nema zemljarine, da daje se zemljarina. Ili čovjek recimo koji oživi mrtvu zemlju. Zemlja bila zapuštena, ničija, i oživi je on sobom par godina znači obrađuje dok žemlja, zemlja ne, ne, oživi iz takve se zemlje daje desetina imamo drugu zemlju al-ardul harađije zemlja na kojoj se daje haraj, harađ a to je zemljarina to je zemljarina to je zemlja koja je uzeta znači vojnim putem ali se nije podijelila među borcima nego je ostavljena ljudima čija je bila prije toga pa je putem nekakvog dogovora ovaj ostavljena ta zemlja njima da je obrađuju s tim da daju zemljarinu ili taj harađ ovaj harađ zemljena ili državni prihod on se daje muslimanima i zemlja u ovome slučaju ostaje vlasništvo muslimana i ako ti ljudi prime islam neće time ta zemlja postati šta? njihova. Ostaje, znači, vlasništvo muslimana. Ova zemlja, a, koja se zove Al-Abdul Harajije, dijeli se u dva, dvije skupine. Prva je skupina funkcionalni harađ ili funkcionalna zemljarina, a to je vid poreza koji se, ako možemo tako kazati, jeli, ili zemljanine koji se a, nameće na zemlju bez obzira obrađivao je njen vlasnik ili ne obrađivao znači ti imaš zemlju na raspolaganju hoćeš je obrađivati ehleno sehle nećeš ništa to ne mijenja kada je u pitanju šta plaćanje zemljanine a imamo drugi vid to je participacijona zemljanina a al-harađu al-muqaseme ili haraj al-muqaseme a to je da se plaća znači na zemljarinu odnosno da se daje porez na ono što iziđe iz zemlje da se uzme na primjer četvrtina, trećina, polovina shodno dogovoru kako se daje zekijat na ovu zemlju koja se zove El Ardul Haradži zekijat se daje tako što prvo po većini islamskih učenjaka na ovu se zemlju daje zekijat nakon što se izdvoji zemljarina prvo se plati zemljarina pa se nakon toga na ostali metak daje šta daje zekijat Jel vi razumijete čemu ja govorim? Sa mnom. Ili vam je nejasno? Vidim nekako zabrinute one face gledaju mne ovako. A što znači zemlja? Molim? Što znači zemlja? Zemljarina, porez na zemlju. Znači, ako čovjek ima pet dunuma... Nije, ako ti imaš pet dunuma. Mi govorimo sada, znači, ovdje, do, došli smo ovdje, znači, do pitanja uzimana zemlje, znači, vojnim putem kada zemlja znači ostane, o tome govorimo. Zemlju su znači uzeli muslimani. Zemlju su uzeli muslimani i dali je znači ljudima na korištenje. I onda se daje zemljarina na to. Jer to je muslimanska zemlja, opće vlasništvo. Pa se ta znači zemlja imamo te dvije vrste zemljarine. Imamo tu znači ovaj funkcionalnu i participacionu zemljarinu, je One su dvije vrste. Kazali smo da je prva da se daje ovaj onako, otvoreno. Znači, nema, je obrađivao ili ne obrađivao, njen vlasnik, on mora to davati. Taj harač mora davati. Ili tu zemljarinu. Ili taj za državni prihod, jeli, od te zemlje. A drugi, znači, ovaj, daje tu zemljarinu shodno prihodima koje dobije iz zemlje. Ja. Pa mogu biti, može biti trećina, četvrtina, dvije trećine, polovina, koliko se dogovore, znači. <clears throat> ili koliko bude tražio halifa. <clears throat> Hmm. <clears throat> kako se daje zekijat <clears throat> prvo se dakle plati zemljenina izišlo iz zemlje toliko od tog proizvoda plati se prvo zemljenina koliko je dogovoreno i nakon toga što ostaje onda se na to daje šta daje se zekijat i oni to dokazuju općim hadisima i ajetima koji obavezuju na šta na davanje zekijata. I nije ti tekstovi nisu napravili razliku između ove zemlje ušrije na koji se daje ušur, desetina, jeli? I zemlje koja je zemlja znači harađa zemlja jeli na koju se daje na koju se daje zekijat bilo ovim ili onim putem da je dođeno, došlo se jeli, do nje. Dalje, Omer ibn Abdelaziz je napisao Abdul Mali, Abdul, Abdullahu ibn Aufu, koji je bio odgovoran za Palestinu to vrijeme, da oni koji su imali u svojim rukama zemlju od muslimana koji su im poklonili da, da je obrađuju, da uzme prvo od njih harač, taj porez ako ga možemo tako nazvati jeli, i da onda potom uzme zekijat neki ovaj haraž nazivaju džizija ali se ona razlika od one klasične džizije od Sufijana je Seurija kaže kada je upitano zemlji koja je zemlja harađa kaže prvo plati svoj dug potom a, daj harađ ili taj porez potom daje zekijat ako dostigne pete usuka. Ako ima šta? Nisab, jer ako nemaš nisaba, svakako ne moraš davati jel zekijat. I razlikuju se ovaj ovaj harađ ili ova zemljarina državni porez a, ili prihod, bolje kazati možda, razlikuje se od e, od ušura zato što su, razlikuju se u svome svojstvu i razlikuju se u razlogu davanja i u uh, skupine gdje se daje i razlikuje se po svojim dokazima po svemu je znači razlika između ušura i i znači i harađa suprotno mišljenju imama Ebu Hanife koji kaže da se ne može spojiti harađ i ušur i to Ebu Hanife dokazuje hadisom u kome se kaže lajer štemiju ušrun u harađun fi ardi muslim. Ne može se spojiti ušur i harađ na zemlji muslimana. Znači da bude jedno šta i drugo, nego može biti ili jedno ili drugo. Pa kaže, ako plati ušur, ne treba harađa. Ako plati harađ, ne treba zekjat. Znači jedno do to dvoje se plaća. No međutim, ispravno je mišljenje mišljenje džumhura, znači u Leme, koji kažu da se ipak plaća, znači da se daje kufur i harađ u ovome slučaju. Ako zemlja ostane u rukama nevjernika, šta onda daju? Daju harađ. Daju lušur. Može nevjernik da zekijat. Ne može, niti šarija traži od njega. Znači, ostaje, ako je ostala zemlja u rukama koga? Nevjernika, onda daju samo harač, prihod od te zemlje. Zato što je ta zemlja uzeta, to više nije bila njihova zemlja, nego je poklonjen da rade. No međutim, mora onaj ko je vlasnika, u ovom slučaju država, ili mora imati toga neki šta, prihod. Pa ne daju nego samo harač. A ako prime islam, daju šta još i? Pogledajte kako islam čini nepravdu. Kršćanima i židovima. Pogledajte. Tako mi Allaha bolje im je u islamskoj državi da žive gdje je islamska vlast nego ovaj u znači zemljama gdje vlada njihova vlast. Jer islam nikome ne pravda ne čini. Musliman kada bi znači primio islam mora da tu zemlju još dodati još ušur mora dati. Mora dati znači još zekijat. Pa je u ovome slučaju zekijat vezan za muslimana a harač državni prihod je vezan za koga? za zemlju pa nevjernik ako drži tu zemlju i on je obrađuje kod njega nema tog dinskog elementa, to je zekijat, pa je toga oslobođen, ima ušur. Dok je musliman, znači ima jedno i ima jedno i drugo. I to je mišljenje džumhura, kako spominje šehr Islam ibn Kajim u svom dijelu Ahkamu Zimme. Ovaj hadis kojim je dokazivao imam Ebu Hanife, ne spaja se harač i ušur na zemlji muslimana je batil. Šehr Ustavim Temije kaže da je to laž. I kaže isto tako Ibn Kajim, u svojom dijelu Hakamu Ehli Zimma, kaže la asle lehu, nema osnove. Šta znači znači riječ kada mu hadis kaže la asle lehu? Ko zna? Nema lanca prenosilaca. Bravo. Nema lanca prenosilaca. Znači, taj hadis nema, znači, lanca prenosilaca. Pa kaže, nema osnove. Jer lanac je prenosilaca svemu osnova. Ako nema lanca, nema ništa. Nema ništa. I kaže isto Ibn Hibban da ovaj hadis nije od riječi poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa i uh, ulema je prilike složila da je ovaj hadis neispravan, da je ništavan. Pa je znači obaveza muslimanu da ovdje dodaje ušur na ono što daje nevjernik. Je li ovo u ovome slučaju, ko je ovdje u plusu? Musliman koji obrađuje ovu zemlju ili nemusliman? Svako slučaj musliman. Znači, nevjernik koja je kazna to što ne može da zekijat. Nije to njemu nikakva povlastica. To ti je kazna što ne možeš uzeti dobro djelo. Neko ti kaže, na primjer, Evo imaš jednu zgradu, velika zgrada, velika zgrada i možeš je sebi kupiti za 100 maraka. I kaže ti možeš i ti možeš, ti možeš kupiti, ali ti ne možeš. Jel u redu? Tako je, daš zekijat, dati zekijat znači nije kazna, zekijat je čišćenje i metka i čovjeka i da zasluži čovjek džennet za taj zekijat. Ali budući da nije musliman, šerijat ga ne duži šta? Šerijatski propis. Niti bi prije šehade tamo koristio zekijat. Niti namaz, niti post, niti taj furua šerijat i ogranci šerijata ne bi mu koristili bez čega? Bez osnove. Iako je ispravno da su nevjernici muhatabune bi furu i šerijat. Da su ovaj da se na njih odnose naredbe i zabrane kada su pitanje o granici šarijata. Pa je nevjerniku naređen šta? Namaz i post. Je tako? Nije. Znači, lijevo krilo kaže da nije, a desno naređen mu je i namaz i post i kad sve to naređen nevjerniku. No, međutim, mora prije toga šta izgovoriti? Šehadit. Gdje je ova razlika? Gdje je razlika bitna? Gdje dolazi do izražanja? Molim? Ne, ne, a, kad kažemo da, da je obavezan sa a, ovim ograncima šarijeta ili nije, šta nam ta razlika donosi? Prihvatanje. Donosi nam, braći, razliku na sudnjem danu. Kad bude obračun, ako nije obavezan namazom, neće biti šta kažen? Biće samo kažen za svoj šta? Kufr, što je ostavio šta? Vjerovanje u Allah. A namaz po zikra, neće šta za to biti? Pitan, jer nije time bio obavezan. Obavezan. Jel u redu? A ako kažemo da je bio obavezan, hoće biti kažen za to. E svakako. I bit će kažen znači za to što nije klanjao. Ali reći gospodaru, ja nisam morao klanjati, jer nisam bio musliman. Mi kažemo, jeste, ti nisi bio musliman, ali si bio dužan, zadužen da prihvatiš islam i bio zadužen da klanjaš. Nakon dolaska poslanika, sallallahu alaihi sallam. Tako da, znači, razlika je u tim, znači, u, u tom, jeli, uh, e, uh, e, ahiretskom, znači, obračunu. Način izdvajanja zekijata iz zemlje koja je iznajemljena. Ko izdvaja taj zekijat? Da li izdvaja vlasnik ili izdvaja ili izdvaja onaj koji je iznajmio? Vlasnik. Mogu obodvojica. Eko sad. Pa ne može baš tako u šarijetu mogu obdvojice. Mi moramo znati koji mora, koji je odgovoran. Koga će halifa, koga će halifa ovaj prisjeliti da daje zekijat? Vlasnik. Ajde vidi. Mišljenje žumhura u Leme, znači, većina islamskih učenjaka od Malikija, Šafija i Hanbelija i dvojice učenika Ebu Hanife, Ebu Jusfa i Muhammeda, jeste da na iznajmjenu zemlju daje zekijat onaj koji je znajmio. Znači, izrazi ta većina islamskih učenjaka, osim Ebu Hanife, kažu svi da onaj koji je znajmio, da on daje zekijat na tu zemlju. Ovdje kada govorimo govorimo znači o zemlji koja je iznajmljena. Dokaže Ebu Hanife da ušur od te zemlje daje ko? vlasnik kaže to daje vlasnik odakle je ovo raziloženje odakle je poteklo ovo raziloženje ovo je raziloženje braćo poteklo odatle da li je ušur obaveza vlasnika zemlje ili je obaveza zemlje čija obaveza pa ko kaže da obaveza zemlje koja to daje Dobro, svakako čovjek izdvaja. Ali kome pripisuju to obavezu? Kaže, pripisuju to obavezu da je to iz zemlje hak koji se daje, pa kažu to mora dati onaj ko obrađiva. Koji zajmi on obrađiva, na njemu je da to da. Vlasnik sa tim nema ništa. On nije sijao, on nije ništa radio, nema ništa. Dok kaže Ebu Hanife, ne, to je obaveza vlasnika. Pa tamo neko drugi da posije, on je dužan da vodi brigu da se o tome šta da jedna desetina. Nije bitno. Znači, na kraju je, jedan je onaj rezultat. Znači, se zekat iz te zemlje. No, međutim, samo je stvar čija je to obaveza. Čija je obaveza da se da zekat, jer ako se nekome iznajmio zemlju, pomišljaju je Hanife, ti moraš, znači, paziti, je li on dao zekat, ili izdvojio dovoljnu količinu, jer to se, šta, ti ćeš biti obračunavan za to. Toko vi kažu, ne, ti dok si iznajmio, to više nije tvoja obaveza. Allah najbolje zna da je ovdje mišljenje džumhura jače. Da je to hak usjeva, znači, koji se treba izdvojiti, pa je u tom slučaju odgovor onaj koje je to, koje je, znači, počeo sa radom, koje je to obrađivao i koje je brinuo o tome, a to je u ovom slučaju onaj koji je iznajmio zemljište. No, međutim, prvo će odbiti kada bude davao zekijat iz tog imetka šta? Kiriju, najemninu koji je znači platio, to će da odbije. A ako mu ostane ispod nisaba, nema zekijata. Imao je šest eusuka, dva je dao za najamninu, ostalo mu četiri, nema zekijata. Što se tiče vlasnika zemlje, on daje zekat na imeta koji je šta? Dobio. Od izemljivanja zemljišta. Shodno podjeli koju smo mi spominjali, koju smo govorili. Znači, kao imetak drugi. Dobio je toliko, ima nisab, ili ima nisab, pa je to došlo još uz nisab, pa to priključi nisabu nakon što pregodini. Znači, oni uvijek kada se ispune, da šta, zekat ono što je dobio. Ali na ono što izlazi iz zemlje, vlasnik zemljišta nema, znači sa zekijatom u tom slučaju ništa. Treba li davati zekijat na met? Islamski učenjaci po ome pitanju imaju tri stava po pitanju davanja meda, odnosno zekijata na med. Prvo je mezheb džumhura u Leme, to je Malik i Šafija, Ibn Ebilejla, Ibn Muzir isto od šafijskih pravnika, Imam Šafija je po starom mezhebu govorio, kaže, liči mi to vađibu. A, moglo bi, kaže, postoji mogućnost da bude zekijat na med vađibu. Dok na, u novom mezhebu, po novom mezhebu kaže da je sunnet. Pa Džumhur Leme kaže da je to sunnet. Džumhur Leme. Oni dokazuju ove stvari i, i šafi, znači zvanični š, stav šafijskog mezeva, kako spominjamo, ne uvijek svom djelom Međmua i drugi, jeste da nema na med, da nema zekijata. Oni kažu, prvo, nema vjerodostojnog hadisa koji govori o obavezi. Obavez davanja zekijata na med. I nema konsenzusa. A sunnet je pojasnio na što treba davati zekijat. A nije spomenut med u vjerodostojnoj predaji. Prema tome, kažu, Ne treba. Šarijet je prešao, oprostio je. Šta? Zekijata meta. Dalje kažu, to više liči piću koje recimo izlazi iz vimena životinja, kao mlijeko. Pa kažu da mlijeko nema zekijata po konsensusu. A tako i med je tečan, pa nema ne na njega zekijat. Kako nema na mlijeko po bez razilaženja, tako nema ni na ni na med. Dok kažu hanefijski učenjaci Ahmed da ima zekijat. Ovdje možemo kazati, možda što Ibn Abi Leila otišao uh, mezhebu jeli, uh, Malika i Šafije da je većina, u protivnom se podijeli mezhebi na pola. Znači imamo šafijski, malikijski koji kažu da ne treba, a imamo hanefijski, hanbelijski koji kažu da treba. I to dokazuju hadisom Amra ibn Šajba od oca od djeda, da je poslanik sa osaname uzimao desetinu od meda. I bileži ovaj hadis Ebu Daud ibn Mađe i kaže imam termizi da je hadis slab. Dok kaže šeheh Albani da je hadis ispravan. I došlo je od Amra ibn Šajba od oca od djeda kaže došao Hilal čovjek pripadnik plemena Benu Mutaan da je došao kod poslanika sa osvrme sa desetinom znači svoga meda i tražio da mu poslanik sa osvrme čuva njegov pčelinjak pa je čuvao ga u jednoj dolini pa kad je došao Omer napisao je Sufjan ibn Waheb Omeru šta će, pitao ga je po jeli, pitanju pčelinjaka ovoga čovjeka od Benomutana, pa mu kaže Omar radijallahu anhu, poslao mu je pismo, kaže, ako bude davao ono što je davao vreme poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kaže, čuvaj ga i dalje. A kaže, u protivnom to su samo kišne muhe koje ga mogu pojesti kada žele. Kišne muhe misli na pčele. Kišne muhe zato što pčele idu znači tamo gdje ima uh, znači vlažnosti da znači vade jeli med jer neće med u pustinji nema jeli neće u pustinji doći med nikada kažu ovo je dokaz ova dva hadisa no međutim ova dva hadisa imaju isti izlaz odnosno mahređ hadisa jedan im je izlaz misli se na sahaba od oca od djeda znači šuajb uh, ili Amr ibn Šuajb od oca od djeda I nakon toga prvu verziju prenosi Ibnu Lehija. Ibnu Lehija al-Misri, to je poznati ravija koji je imao mahanu u svome pamćenju. Dok drugu verziju prenosi Amr ibn al-Haris, koji je bio pouzdan, povjedljiv prenosio. Pazite dobro se. Hadis nam izlazi jednim izlazom. Ovako je djelanac i onda se dole račva. Što god je dalje od poslanika, sasvim više se račva, više prenosio za ima. I desno se razilaže ime dvojice ravija. Između Ibnu Lehije i između Amra Ibnu Harisa. Svaki prenosi u verziji. Pa je ispravno da je Ibnu Lehija pogriješio, a da je pogodio ko? Amr Ibnu Haris. Pa ovo nisu dva hadisa da kažemo pojačava jedan drugi. Kad kažemo da dva hadisa pojačavaju jedan drugi, onda moramo gledati da ne bude izlaz hadisa isti. Ako je izlaz hadisa, to je jedan hadis s različitim rivajetima. Pa ne može jedan hadis sam sebe pojačavati. Nego mu treba šta? Šta mu treba? Treba mu drugi lanac prenoslaca. Treba mu drugi hadis da bi se sa njim znači, mogao pojačiti. Jer, jer sama stvar, može li određena stvar samo sebe pojačiti? Ne može. Jedan ravija koji je daiv, može li on sam sebe pojačiti? Ne može, nego treba drugi neko da ga E tako ni hadis sam sebe šta ne može? Nego trebamo drugi hadis. Pa budući da je izlaz hadisa jedan, od istog ashaba, i tabina, i tabi tabina, pa se kasnije desno razilaženje, onda okazuje da je to jedan hadis. Pa da tu nema pojačavanja. Tako da ulema koja je pojačala kao Ibnul Kajim i drugi, Allahu Teala Alem, da ovaj nije baš to pojačavanje precizno, jer radi se znači u istom hadisu. A dok se radi u istom hadisu, nema čega. Nema pojačavanja. Dakle, došli smo da se radi ovdje o jednom hadisu. U redu. Drugi je ovaj, druga ova verzija predaje. A oko nje postoji razilaženje je li ona mursel ili je ovaj mausul, da li ima spojen lanac ili je mursel. Pa i to razilaženje. Uzmimo da je ova predaja druga vjerodostojna u potpunosti. Je li ona dokaz da se daje zekijat na med? Ovaj je čovjek došao od Benu, Muta'ana je došao kod poslanika sa sreme da traži od njega da mu čuva. I šta je najveći dokaz? Omer kaže, ako bude davao, hajri bereket. Ako ne bude, ništa. Nemaš obaveza prema njemu. Omer koji je faqih, muhaddis, halifa, da mu dozvoli da on izabira nešto za što je obaveza da zekat, može li biti? Ne može. Ne može biti. Pa znači ukazuje ova predaja da ona nije jasna. Znači da se radi o čemu? O zekijatu. Nego prije bismo kazali da se ne radi o zekijatu, nego se radi o uh, usluzi ili, ili ovaj uh, uh, uh, znači uh, svoti koja se plaća za čuvanje meda. Koja se plaća za čuvanje meda tako da nije znači argument jasen i tako je ovaj ovaj hadis je tako razumio Ibn Hajar Laskalani u svojom Fetul Bari ukazao je na ovu činjenicu isto tako Ibn Zanđavoj u svome dijelu El Emuval isto je tako uradio imao El Hattabi u svome dijelu Mealimu Sunan isto je to razumio šejh Albani Allah im se smeno osim znači da se radi o čemu? o čuvanju, a ne o zekijatu a ne o zekijatu Ovi učenjaci kažu zekat, eh, med se važe ovaj mjeri se količinski pa biva u tom slučaju kao recimo datule, kao pšenica isto je znači kažu još je preče da se daje zekat na med zato što je poslao oko meda manje nego oko pšenice recimo, jel? Pa kažu obaveza je da se daje zekijat. Oni koji smatruju da se daje zekat na med, kažu da se traže da se daje desetina, a imam Ebu Hanife je obavezao da nije došao znači med iz zemlje koja je od harađa, znači na koji se daje državni prihod jeli, koji smo spominjali na početku predavanja. I da je vlasništvo. I da je vlasništvo. Znači da bi nešto bilo, da zekijat mora biti šta? Vlasništvo. Da se zna čije je vlasništvo. Zato se na uh, kasu u džamiji ne daju pare zekijata. Kad bi džamija imala 10.000 maraka u kasi, na to se ne daje šta? Zekijat. Zato što nema vlasnika. I zato organizacije koje prikupljaju zekijat i dijele ga ponekad imaju milione na svojim računima, ali ne daju zekijat. Jer to nije šta, ničije vlasništvo. Ponovno su. Pa nema zekijata. Je u redu? Jer čovjek ako nije potpuni vlasnik nečega, a, ako je djelomični vlasnik, nije dužan da daje on na to zekijat. Znači, ako je djelomični vlasnik. Osim ako se radi, kao što smo govorili, jel, o partnerstvu, to je nešto drugo. Hanefijski učenjaci kažu da nema ni saba za med, nego se daje zekijat, imao ga malo ili puno. Zekijat se daje, desetina moraš dati. Dok su hanbelijski učenjaci to ocijenili na 60, otprilike 2 kilograma, da se toga daje desetina, a neki su učenjaci između njih je od savremen učenjaka je šeh Kardavi odabrao da se daje 647 kg. On ima poznatu svoju doktorsku desertaciju na, o, po pitanju zekijata. Znači, e, jedno od bitnijih dijela koje je urađeno na temu je zekijata. Mi kada ga spomenemo šeha Albanija, opet šeha Kardavija, ne mora znaš da se nužno slažemo, jeli, u svemu. No, međutim, šeha Kardavija je sigurno učenjak ovoga vremena, jeli, ovaj, E budući da je pisao znači o ovoj, ovoj temi, namjerno sam znači spomenuo ovdje njegovo mišljenje. Imamo treće mišljenje, ili treći stav, a to je stav Ebu Ubejda u svome delu El Emuval koji je rekao da je pohvalno kranje lijepo znači a Čak postoji mogućnost, kaže i naređeno ljudima da daju zekijat. I da je pogrdno da ostavljaju davanje zekijata. I nije, kaže, sigurno da neće čovjek biti griješan ako ga ne dadne. Pa kaže, ako ga dadne, a zek, davanje zekijata farz, ima nagradu. A ako ne bude bilo farz, ima nagradu sadake. Ima nagradu sadake. I ovo ovaj je ovaj više odobro autor. Ovo je više odobro autor. Kaže, nije obavezno, ali je, znači, lijepo čovjeku da dadne i da to, znači, ne izbjegava davanje zekijata. Pa ako je obaveza, radi ono što je obavezan, protivno neće biti griješen. Ibn Muflih, jedan od veliki učenika šeho Sava i Brtejmije kaže da isto davanje zekijata na med nije obavezno. Allah valim, ovaj, kada se pogleda, pogleda argumenti, ne mogu argumenti biti snaga koja bi ukazala da se daje zekijat, zekijat na med. Nemaju ti argumenti snage. Nemaju znači dovoljno snage ali ovo treće mišljenje ima svoje mjesto da čovjek radi sigurnosti i radi razilaženja među ulemom znači da da zekat i naće to sigurno ovaj tamo kada mu bude bilo najpotrebnije ovdje svakako izdvaja šta med koji je kupljen za trgovinu jer to više nije obični med nego to šta trgovačka to je trgovačka roba Pa se tu znači onda razlikuje. I to je naše naredno pogled. A to je zekijat na trgovačku robu. Trgovačkom robom se tretira sve što je namijenjeno za trgovinu, znači osim zreb, srebra i, i, i zlata. Bilo se radi o nekretninama, o životinjama, o plodovima, o odjeći, mašinama, e, znači bilo šta što je pripremljeno za ili namjeno za trgovinu a neki to definišu pa kažu sve što je namjenjeno za kupovinu i prodaju s ciljem zarade to je šta onda trgovina znači isti je samo e, na različit način definisana ovaj e, definisana stvar kakav je propis zakijata na trgovačku robu imamo po ome pitanju dva mišljenja kod islamskih učenjaka. Imamo prvo mišljenje da je obaveza da je vađib dati šta? Zekijat na trgovačku robu. To je stav većine islamskih učenjaka, čak neki spominju konsensus sahaba i tabina po tome pitanju. I to dokazuju općim argumentima iz kitaba i sunneta, يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض O vjernici, dijelite iz dobra koga ste zaradili i koje vam mi izvodimo iz zemlje. Imam Buharija na osnovu ovoga ajeta nastovio poglavlje. Kaže zekjat od onoga što se zaradi i s čime se trguje. Jer je ovdje riječ keseptum što zaradite tumačeno kao šta? Trgovina. I opći argumenti koji ukazuju ovaj, jeli, na obavezu davanja zekijata. Iz sunneta imamo hadis Semur ibn Džuntupa da je poslanik sa osaneme naredio da se daje zekijat na ono što je pripremljeno za trgovinu. Bileži ga Ebu Davud i El Bejheki i Darekutni. Imamo drugi hadis od Ebu Zara radijallahu anhu da je rekao a filibili sadakatuha o filganemi sadakatuha o filbezi sadakatuha. Za deve se daje sedaka. Misli se šta na? Zekijat i daje se na sitnu stoku zekat i daje se na elbez sada eh, zekat elbez je odjeća elbez je odjeća platna i sve drugo obuhvata kako ovaj hadis može poslužiti ovim učinjacima kao argument je slušali hadis u devama je zekat u sitnoj stoci je zekat i u odjeći je zekat kako može poslužiti ovaj hadis da je trgovačka roba da podleže zekijatu. Gdje je ovdje trgovačka roba spomenuta? Pa sa tim se trgovalo. Trgovalo sa čime? Pa mi ne govorimo o devama, ja bila za trgovinu, ali bila za trgovinu, ti moraš da zekijat, je li tako? Odjeća. Kako? Molim? Molim? Gdje je spomenuta trgovina? Molim? U redu, kaže se ovdje davanje zekijata, mi se ne razilimo. Gdje je u hadisu spomenuta trgovina? Mi govorimo, ovaj hadis je dokaz da se na trgovačku robu daje zekijat. Molim? Nije spomenut. Pa gdje je onda dokaz? Znači, ponekad ne mora sad biti spomenuta. Jer u redu, ponekad ti moraš to zaključiti. Kad je spomenuto ovdje davanje na zakijata na devetu nema razilaženja. Na sidnu stoku nema šta. Spomnjali smo to. Tako, hadis je jasan po tome pitanje. Došlo, ostalo je pitanje odjeće. Dobro, košulju koju nosiš, moraš dati zekat na nju. Ima šest košulja, moraš dati zekat. Po konsensusu leme ne moraš. Pa šta ti onda ostalo od odjeće? ono što nam je za trgovinu. Ne može ništa drugo biti, je li tako? Znači imaš odjeću, oblačiš, to je pantalone, dvije košulje, imaš sako, imaš, ne znam, je li? Odjeću koju nosiš, bundu zimsku, dvije, tri, ne daješ na to zekijat po konsensusu, a kaže na odjeću, na, daje se na odjeću šta? Zekijat, onda koja je odjeća ciljana? Koja nam je za trgovačku robu. Pa je znači to zaključivanje iz hadisa se razumije, znači da je time je li ciljana trgovačka roba. No, međutim, jedan i drugi hadis imaju slabe lance proslaca i daif su, pa ne mogu poslužiti kao argument. Ne mogu poslužiti kao argument. Ali možemo poslužiti se hadisom u kome je naredio poslanik sa Muaz ibn Džebelu da traži od stanovnika Jemena šta? Da izgovore šehadit, pa ako prihvate namaz, pa onda spominje šta? Davanje zekijata. Tu hadu min fukarajihim utoreddu uh, tuhadu min agnjajihim utoreddu ala fukarajih uzima se od njihovih siromašni, od bogati i daje se siromašni kaže iftarad Allahu alaihim sadaqat sadaqate emualihim propisanim je zekijat na njihovi metak je li ovo imetak? kako nije, trgovački, trgovački robaj znači veliki je imetak veliki je znači i metak. Imamo i od e, ashaba, imamo skupinu dokaza. Imamo od Omara radijallahu anhu da je tražio uzimanje od a, e, trgovaca, znači tražio uzimanje zekijata od trgovačke robe. I imamo isto tako od Ibnu Omara da je rekao Lejse fil urudi zekijatun illa ma kenali tiđaru. Ne daje se na robu zekijat osim koja je namjenjena za trgovinu. Koja je namjena za trgovinu. I došlo od Ibnu Abasa da je rekao nema smetnje da čovjek sačeka dok ne proda robu pa da daje znači zekijat na nju. I navodi se od Alta da je rekao nema kaže zekijata u Lulu i nema u Zebređendu i nema u Jakutu i nema u Fususu to su vam sve nakiti. Ja. i nema u robi osim kaže koja je namijena za trgovinu pa ako je namijena za trgovinu onda se kaže da je zekat nakon što se proda i Omer ibn Aziz je govorio svojim namjesnicima da se uzima i metak znači iz robe koja je namijena za trgovinu od svakih 40 dinara dinar koliko to onda biva posto 2,5%. Od 82, jel, od stotinu biva 2,5%. I sve ovi rivajte koje su spomenuli sahi, sahi. Ovi pet rivajta, svi su vjerodostali. I nije prenešeno od ashaba poslanika, salasaleme, niti od tabijina, a, prvenstveno je od ashaba, ništa što se kosi ovome što smo spomenuli. Harf jedan nema koji bi se suprostavio ovome što smo spomenuli. Znači, to je rekao Omar, i Abdullah ibn Omar ibn Abbas. Niko od ashaba nije kazao harf jedan suprotno ovome. I po ovoj se fetvi radi, jeli kroz stoljeća muslimani ra, daju zekijat radoš tako vreme tabina, u vreme Omara ibn, Omara ibn Abdelaziza, jeli? Tako da je čak konsensus se desio i kod tabina, da se daje zekijat na šta na trgovačku robu. Ibn Munzir i Ebu Ubejd navode konsensus u Leme znači da se daje zekat na trgovačku robu. I spominje, kaže, ima jedno mišljenje koje nije od mezheba koje kaže da se ne daje. A nije spomenuo koje je to mišljenje kazao. Isto tako možemo dokazivati da time činjenicom da je i metak ili trgovačka roba da je namijenjena zašta za povećanje, razmožavanje i metka. Pa najviše liči u tom slučaju onim trema vrstama na koje se daje zekijat. A to je šta? Valuta? Blago? Stoka? I? Molim? Znači, plodovi. Pa kažu, u ovome slučaju liči, znači, ovim vrstama. Isto tako trgovačka roba i metak. Znači, to je i metak koji je vrijedan. Pa da ne treba davati zekijat, svaki bi trgovac mogao kupovati robu i prodavati i tako ulagati uvijek sredstva i uvijek bio slobodan zekijata. I tako bi se lahko izgubio cilj zekijata. Odnosno, mogli bi svi ljudi, oni bogataši dole što imaju milijarde, lahko bi to mogli ulagati i da to prelazi znači iz jednog oblika u drugi, prodaje se, kupuje se stalno, znači i metak se vrti, umnožava se, taj metak postoji, njegova vrijednost postoji u robi, a nikada nema čega zekijata. I to bi bilo da to bi bilo negativno znači po siromahe. To bi bilo negativno po siromahe. Pa je čovjek koji daje imetak potreban da očisti svoj imetak, prvo da očisti sebe, pa onda šta svoj svoj imetak. Jer trgovina je takva da uvijek u njoj ima primjesa a, neispravnog načina poslovanja. Znači, teško je poslovati čovjeku, našto recimo u našem vremenu, da mu baš trgovina bude da nigdje svjesno ili nesvjesno ne upadne u nekakvu grešku. Pa je lijepo, znači, da se očisti kako je došlo u hadisu poslanika sa sam da je rekao o skupino trgovaca kaže pri prodaji ima lagova to je bezvezan govor i ima zaklinjanja kaže pa očistite to sa sedakom očistite to sa sedakom jer čovjek se lako znači trgovin lako može napraviti prijestup a naročito ovaj trgovci ljudi su pokvarenjaci i, i grešnici teški kako je rekao poslanik sa osrme, rekao, inne tuđare humul fuđar, kaže, trgovci su nevaljalci. Ali trgovaca među vama. Trgovci su nevaljalci. Tako kaže poslanik sa ovom vjerodostojem hadisu. No, međutim, nije šarijat braća ostavio ništa tako otvoreno i nejasno. Allah dozvolio trgovinu, a odjedan put trgovci postaju i nevaljalci. valjalci. U hadisa dalje kaže illa men barra wa sadaqa. Osim onih koji su dobročinitelji i koji istinu govore, a u drugoj predaji illa men itaqa Allah. Oni, osim oni koji se boje Allah. Dobro. Trgovac se ne boje Allah i nije iskren i nije dobročinitelj. Šta ćemo kazati njegu? Pa ovo što je došlo u hadisu, ne može nikako drugo biti ništa. Nevaljalac, pokvarenjak. Pa I ovo pojašava drugi hadis kod Tirmizije koji isto vjerodostojan, u kome kaže poslanik sa osaname, iskreni trgovac koji je musliman, bit će u džennetu sa poslanicima i vjerovjesnicima i šehidima. Je u redu? Pa na šta se onda odnosi da su trgovci na valjavci? Na koga? Na kog trgovca? Na koju rastu trgovaca? Na koju vrstu? Na pokvarenjake koji su lažovi, koji se zaklinje, ovaj, kad se počne zaklinjati od uzlaze rode dedom, pradedom, sve dole babom, majkom, tetkom, svima se on zaklinje, znači, ovaj, i to kako se zaklinje, lažno se zaklinje. Wallahi sam ja platio 50, wallahi, wallahi. I ostaneš 10 minuta sa njim, nećeš nego za 35 i odida za 35. A kaže, wallahi sam ja platio 50. Ovaj, pa bar ako želiš, nemoj se bar zaklinjati na Allahu najtežom zakletvom se zaklinješ lažno. Kaži, ja sam platio 50, imat ćeš nagradu laži i završeno. Ali da se čovjek zaklinje, ovaj, to je, to je, to je pogrešno. Znači, i to je, to je, to je musibet. I na ove se, znači, ljude svakako odnosi, jeli, odnosi se, da su I ovo bi braćo bilo ako bi spomenuli samo hadis etu etu džar humul fudžar da su ovaj trgovci, griješnici i nevaljalci. Bilo bi kao da kažemo teško se klanjačima i stanemo isti je kontekst. Mora se, znači, svaka stvar se mora pojasniti, razjasniti kako, šta i... I onda kada se razjasni, vidimo da je sve upravo tako kako je došlo u širetu i nikako ne može biti drugačije. Niti ostavlja imalo šta sumnje u tvojim prsima. I tako biva kada čovjek uzme sve argumente. Uakija ibn Žarah je govorio kako bilježi imam dar u svome sunenu i, i e, imam dare kutni u, u svome sunenu. Kaže, mnogo tari spominju samo što ide njima u prilog. A ehlu sunnet spominje što ide njima u prilog i što ne ide njima u prilog. Kažu, tako je došlo u šarijatu. Tako je došlo šta? U šarijatu. Pa kad se spoje svi argumenti i sve što je došlo po određenom pitanju, onda se slika iskristalizira i stvar se u potpunosti, ali rasvjetli. Prenosi se, dakle, konsensus učenjaka o obavezi davanja zekijata na trgovačku robu. Spominju ga, znači, Ebu Ubejdi, spomnje ga Ibn Munzir i drugi. No međutim, ovaj, imam šafija je spomnio razilaženja od ranijih učenjaka po tome pitanju, tako da konsensus nije baš potpuno ispravan jeli, po ome pitanju. Imamo drugo mišljenje po pitanju davanja zekijata na trgovačku robu, a to je da je zekijat na trgovačku robu da nije obavezan, da se ne daje. I to je stav Ibn Hazman, i Ševkjanija i Sidika Hana i to je stav šeha Albanija rahim Allahul džemije Ibn Hazm je žestoko branio svoje mišljenje a Ibn Hazm kad stane kad brani svoje mišljenje on rastegne sa argumentima i dokazima i ubjeđivanjima i ko bi proštao mišljenje Ibn Hazma uvjerio bi se 100% da je on pravo i ne zna mučenjaka da može dokazivati i da je žešći u svojim dokazivanjima i sa argumentima da se bolje može služiti od Ibn Hazma. To nisam nikad vidio. Znači, Ibnu Hazm kad uzme jedan argument, on ti ga, on ti dokaže kako prvo taj argument nije ispravan. I onda kaže u redu, haj ja ću s tobom ići po tvome mišljenju da je argument ispravan. Ali kaže, opet nije dokaz u njemu. Pa opet sa jedan, dva, tri aspekte sve pojasni kako ide. Tako da se čovjek znači, zaista ubijedi u mišljenju Ibnu Hazma, iako nije uvijek pogađao, jer Ibnu Hazm je policao kijas ovaj i a, e, nije znači ovaj a, e, zbog svoga bukvalnog ili bukvalističkog razumijevanja vjere u nekim slučajevima nije znači nije pogodio svom ištihadu iako je bez sumnje Ibn Hazm ovaj jedan veliki imam umeta i kaže se da se od njega do Ibn Taymije nije pojavio čovjek kao on u ti znači neki nepunih 300 godina se nije pojavio čovjek kao on kažu ovi učenjaci da nema zekijata na trgovačku robu. To dokazuju hadisom koga bilježi Buhari i Muslim. U kome kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Lejsa ala muslimin fi abdihi wala farasihi sadaqa." Čovjek nije dužan dati na svoga roba niti na svoga konja šta? Zekijat. Kažu <clears throat> ovdje nije spomenuto da li je rob za trgovinu ili je konj za trgovinu, nego općenito. Jel u redu? <clears throat> No međutim, ispravno je da ovaj hadis nije došao da pojasni ovaj davanje zekijata na trgovačku robu. Niti se, niti se služi, niti ima veze sa njim. Nego je došao da pojasni čovjeku ono što on ima pri sebi. Čovjek osnovne stvari koje ima, koje su njemu potrebne, a, koje su njemu nužne, i nije ih namijenio za trgovinu, koristi se sa njima, ne mora dati taj zekijat. Jel u redu? Pa je ovdje došlo da čovjek ima roba koji ga služi. I došlo je da ima konja koga jaše. Pa ne daje šta na te stvari? Ne daje na te stvari zekijat. I kažu, osnova je da se u muslimanski metak ne dira osim s argumentom. A kažu, nema argumenta za davanje zekijata na trgovačku robu. No, međutim, vidimo da imaju argument od Selefa. Predaje od Selefa, od Ashaba i konsensus koga su oni naveli, znači sigurno da su argument u ovome slučaju. I oni dokazuju s pretvorenim hadisom u kome stoji da se čisti trgovina ili lagu koji se desi u trgovini čime? Sadakom. Kažu to je sadaka koja se daje dobrovoljno. No međutim, nije ovo ovaj hadis ne poriče davanje obaveznog zekijata na trgovačku robu. Tako da je mišljenje Džumhura ispravnije nego mišljenje Ibn Hazma i Ševkjanija i Sidika Hasana Hana i Šeha Albanija i druge oleme koji su slijedili ove učenjake. Iako je njihov pogled, njihovo mišljenje znači ima svoje mjesto ovaj, s jedne strane, ali nema sumnje da su postupci prvih generacija preči za slijedjenje. Šartovi koji se trebaju ispuniti da bi se dao zekijat na trgovačku robu. Imamo znači određene uvjete koji treba ispuniti da bi zekijat na trgovačku robu bio šta? Obavezan. Prvi je uvjet Slušajte dobro. Prvi je uvjet da ta roba ne bude od robe na koju se daje zekijat. Propisanim putem. Jeste razumijeli? Da ne budu deve. Da ne budu deve. Zašto da ne budu deve? Zato što se na deve na određenu broj daje zekat na Dobro. I? Šta je problem? Pa, svećedno da zekat. Znači da ne bi dva puta imali zekat. Ako uzmemo deve, ili uzmemo ovce, ili uzmemo datule, na to se daje zekijat, nema razilaženja. U redu, to sam dao zekijat kada izišao iz zemlje, odmah sam dao, znači toga dana za pšenicu sam dao ušur, dao sam I sada je prodajem, kaže, još 10%. Je u redu? Pa ovdje neće ući, znači, pod trgovačku robu. Nego ulazi šta? Daje se ona, znači, osnova. Zato kažemo da ne bude, znači, u osnovi od, od onih, znači, od robe na koji se u osnovi daje šta? Zekijat. Dobro. Ako se daje u osnovi zekat. Na šta se onda daje zekat? Na trgovačku robu ili na osnovu? Na osnovu. Jeste, na osnovu. Daj se na trgovačku. Zato što je osnova jača. Jača je dokazom. Konsensus bez razilaženja. Nikakvog nema razilaženja, dok vamo imamo, znači, određena razilaženja. I da ima nisab, a nisab je 85 grama čega? Zlata. Ako ima koliko karata? 24. 97, ako ima 18 i 113, ako ima koliko? 21 i 18, jel? Imamo, znači, 90, 97, ako je, znači, 24, 90, 85 eh, eh, ako je 24, 97 ako je 21, imamo 113 ako je, ako je 18. To je nisab da bude upotpunjen i drugo da pregodini taj imetak kod čovjeka. Dobro, kako se gleda e, e, da je pregodnila roba kod čovjeka koji trguje sa njom? Imamo po ome pitanju tri mišljenja kod islamskih učenjaka. Imamo mišljenje da se gleda kraj godine. Šta si na kraju godine imao, to je to. Koliko si imao od trgovačke robe, na to se šta daje? Zekija. To je stav Malika i Šafije. Imamo da se gleda cjelokupna godina, kako kaže Džumhur Leme, pa ako u jednom momentu nešto padne, tad se gubi šta? Godina. Gubi se sve do tada. Odatle se počinje brojati šta? Kada bi čovjek imao nisab, na primjer, u Ramazanu, jel u redu, i ide, ide, ide, i dođe do Ređepa i prekine se nisab. I opet nakon 15 dana ima nisab. Proji se kada? Od vremena kada je drugi put napunio nisab. Sve ono što je bilo prije nije pregodnilo, ne računa se. To je stav džumura. I imamo treći stav da se računa početak i kraj. Da se računa početak i kraj. U svakom slučaju to je razilaženje kod islamskih učenjaka. Jel? Razilaženje znači otkad se računa i mjete da je pregodnije. Kako će čovjek dati zekijat na trgovačku robu? Objasnili smo, no, međutim, često čovjek kaže, dobro, ali kako sada ja dam zekijat na trgovačku robu? Zekijat na trgovačku robu se daje na način tako što će na dan kada čovjek napuni godinu a ima nisab to što ima od trgovačke robe od vrijednosti to će pripojiti šta svome i metku na koga će sav dati zekijat ili ako izdvaja trgovačku robu u drugom vremenu a nije pragodnila pa ne želi da izdvaja zajedno nego želi da napuni godinu onda znači daje samo na zekijat na trgovačku na trgovačku robu odbit će svakako znači dugove ovaj eh, ne eh, prvo ajmo ovako kazati pripojit će dugove koje očekuju da budu vraćeni sjećate kad smo govorili o dugu smo govorili znači da imamo razliku u dugu koga čovjek ne očekuje da mu bude vraćen i koji će mu biti vraćen imate čovjeku se pozajmili pare i nakon što ste mu pozajmili više nikad nije selam nije nazvo broj telefona i adresu promijenio i matični broj možda izmijenio da ga ne možeš naći nikako više i znači ne očekuješ da ti vrati pare da to se šta ne daje zekijat osim kada ti dođu te pare onda daš na jednu godinu kako je rekao šehr Islam Ibn Taymije znači da bi a, e, ovaj, i a, e, ima Malik i drugi da bi to moglo biti znači da bi mogli imati svoje mjesto da se daje na jednu godinu a čak i da se ne bi nikako dalo i to je šehr Islam Ibn Taymije smatrao da bi moglo proći zbog neposlednje jasne argumenta znači to se pripoji ovome, ovoj glavnini. I pripoji, znači, glavnini trgovačku robu i odbije dug koji je dužan. Odbije dug i nakon toga šta daje? Daje zekijat. I daje ušur. Ušur. odnosno daje 2,5% posto prosta rubo ošur daje 2,5% posto znači na tu robu jer na trgovačku robu je kazali smo kako došlo u predaji od svakog dinara koliko od svaki 60 dinara koliko dinar od svaki 100 2,5 dinara pa je 2,5% posto znači <clears throat> kod nje nije bilo 2,5% posto oni kažu četvrtina desetine četvrtina desetine nisu govorili milion nego su govorili elfu elf hiljadu hiljada Nisu bilo ovi termini, znači poznati. Pa se daje 2,5 posto. I daje 2,5 posto od vrijednosti, znači robe, na dan kada izdvaja zekijat ne vrijednost kupovnu ne pošto se kupio nego pošto šta? Prodaješ. Pošto jer ti kupiš neku robu, kupiš puno, jeftino kupiš. Nije to stvarna cijena robe. Cijena te robe je puno veća. A dokaz je tome kada je budeš prodao da ćeš je prodati po većoj cijeni. Znači dok si je prodao po toj cijeni, šta je? To je njena vrijednost. Ne boj se, neće niko plati preko cijene. To rijetko ko da zaluta, znači na pijacu pa da ne zna cijene pa da ti nešto preplati. Ovaj, tako da, znači, plaća se <clears throat> ta prodajna, odnosno prava vrijednost. I to je stav džumhura u Leme. Većina u Leme kaže da se šta? Plaća na pravu, znači tu, na pravu tu vrijednost. I ovim se mišljenjem spojio ima Malik, slaže se s jednog aspekta. Ali kaže, izdvaja ovdje osobu koja je kupila robu i ne želi da je prodaje, nego čeka da ta roba šta poraste na tržištu. Čovjek kupio sada zemlju za trgovinu, I ovdje u Sarajevu vidite, znači, ove cijene astronomske kako idu gore. Ovaj. I čovjek kupi sebi zemljište Dunum 2, 3 i čeka da cijene porastu da ga proda. Šta je s zekijatom tog čovjeka? Kaže, ima malik, ne. Taj ne daje zekijat, nego kada proda, onda šta? Onda plati, znači, za znači, tu zadnju godinu. Samo jednu godinu, znači taman godine, godinama čekao. Taman čekao što deset godina, on ne daje, jer on je kupio to zemljište ili tu robu s ciljem da je proda u određeno vrijeme. Nije odma, nego ima znači cilj poseban, pa kaže, on se čeka. Dok kaže Džumuru Leme, ne, ne, ti ako si kupio s ciljem trgovine, ti si dužan od tog momenta, kako, kako si kupio s ciljem, jer znači kada se kupuje trgovačka roba, cilj je šta? Cilj je E, cilja, gleda se nijet. Kupio sebe automobil. Ha. Kada si ga kupovao, već si gledao, e, ovo se može dobro prodati. Ovo ću ja kući i naredne petka, ja sam opet na pijaci, ako Bog da, i ovo ode za gotovo. Dok si ga kupio, kupio si ga s nijetom čega? Trgovačke robe. Pa ako pregodini kod tebe, ovo je da daje šta? No, međutim, čovjek kupio auto i vozi ga, vozi ga, I vozi ga tri godine i onda ga, kaže, sad ću ga prodati. Kada se ga kupio, nis ga kupio, nije tom čega. Trgovačka roba se kupio sebi, znači kao, kao ovaj, prevozno sredstvo. I kod džumhura u leme, kod većine, znači u leme, dovoljno je čovjeku promjena nijeta i time se mijenja svojstvo robe. Kupio si zemlju sebi za prodaj za trgovinu. I gledaš, vidiš slabo nešto, kažeš, a napravit ću ja sebe ovdje jednu kućicu. Da imam svoju kolibu. Jel u redu? Dok si promijenio nije, to ona gubi šta svoje svojstvo. Osim ako je šta? Prošlo 12 mjeseci. Ako je prošla godina, onda gotovo, dužan si da... I ti, taj si nije imao, dužan si da daje šta? Ali nikako znači da čovjek mjesec pred napunjenje godine da promijeni nijet mjesec dana pa da ga ponovo vrati. To je prevara. To je zabranjeno. I to, to ne ulazi znači u, ovaj propis. Dobro. Kada čovjek daje a, zekijat na trgovačku robu, da li daje zekijat u robi koju ima ili u protuvrijednosti? A, kako znači izdaje taj zekijat? Džumuru Leme kažu da se a, zekijat na trgovačku robu ne može dati u robi. Nego mora se dati šta? protuvrijednost. Jer ti najlakše to, te se robe kotarišeš. Čovjek koji prodaje šljive, on najlakše zna kako će ih prodati, gdje će ih prodati i najlakše ih prodaje u redu. Dok tamo da date nekome šljive, ne zna ni koji kupuje, ni pošto je cijena, ni kako ih prodati, ni kako ih nahvaliti u redu. Pa je, znači, obavezno davati zekijat u protuvrijednosti. Kaže Ebu Hanife i Šafija u jedno po jednom mišljenju da čovjek može izabrati da daje jedno ili drugo. On je kaže šta? Ovdje ima pravo izbora. Hoće dati protuvrijednost, hoće dati šta? Robu. Dok kaže šehov islam imu temije, gleda se, kaže, korist siromaha. Odnosno skupine koje se daje zekijat. I nema sumnje da je ovo mišljenje teško. Jako teško. Da ima svoje mjesto. Gleda se korist čovjeka, kome se daje, znači, pa ti daješ siromahu robu koja mu koristi, a on nema robu, nema odjeću, mislim na odjeću. Ili robu općenito uzmimo. Treba mu ta roba, treba mu ulje, treba mu šećer, treba mu sve to što ti imaš. Ili će ga uzeti kod tebe kao zekijat ili će otići na drugo mjesto, dozvoljeno. No međutim ti držiš drugovinu telefona. U redu. I tamo mu daš onda onaj semijski telefon jeli, koji košta, ne znam, 1000-2000 maraka, koji ima tamo sve one moguće opcije, da što siromahu? Kaže, ovo je tebi zekijat od mene. Siromahu u osnovi ne treba telefon, jel u redu? Što će njemu taj telefon? Otiće taj telefon i prodati ga za troduplo manju cijenu da bi dobio šta? Keš. Da bi dobio keš. Ne zna ni poštori. A ti ga možeš prodati po stvarnoj cijeni i dati mu šta? Pa? Ili imaš ti vozni park. I dođe ovaj siromah i kaže, e, ovo je fića za tebe zekijat. Jel u redu? Šta će siromahu auto? Šta će siromahu auto? Otići isto to auto i prodati ga? Znači, za bagatelu samo da dobije keš? Ne. Nego, znači, u tom slučaju se daje siromahu protovrijednost, jer to njemu vrijedi. A ako je roba ta koja će mu koristiti, jel u redu, koja će mu koristiti, koja mu treba, kao, na primjer, brašno nema tog čovjeka koji ne treba brašno, tako? I podijeli se brašno, ne znam, ima brašno čovjek izdvojio i svakome da po 20 ili 50 ili 100 kila, znači čovjek koji lako treba brašno. Pa se gleda tu korist siromaha, ali je osnova da se daje u protuvijednost. To je osnova. A s te osnove izlazimo kada ima korist za siromaha. I tako, znači, biva ovaj, jer braćo, nije samo cilj da čovjeku daš nešto. Kažeš siromahu, evo ti živi bio, bježi, bježi mi s oči. To nije cilj šarijata. Znači, u šarijetu je došlo to znači da to bude davanje na najljepši način. Znači, kako je došlo u sunetu poslanika, ko uzme zaloga i stavi ga ženi u usta. Zašto ženi u usta staviš zaloga? Da nije cilj samo da doneseš sa vrata ručak, ćevape, doneseš i baciš i nastoj kaže, otjedi. Pa nisi morao ni donositi na takav način. Nego To ukazuje, kada uzmeš taj zalogaj i staviš u usta, da je to šta? Da se to drage duše donije, da to je to zadovoljstvo i da, to je znači, ovaj, tako je šarijat u jetimu, da nešto kupiš i da ga to obučeš i da ga pogladiš po glavi. A ne da mu sa tri metra baciš košulj ovako, kažeš, evo ti, košulja i idi. To je znači, ovaj, tako je stvar ovdje sa siromahom. Daš mu nešto što mu ne koristi, nisti je očistio sebe nisi očistio sebe. Ovim smo završili šalma teala. Što se tiče ili trgovačke robe. Ima razilaženje, recimo, kod uleme, kad bi čovjek kupio sebi zemlju za trgovinu. Ali kaže, vidim da niko posebno ne potraža je li slaba. Usijeć ja ovdje, na primjer, dunum dva, tri pšenice. Pa kada mu to dođe, daje zekijat na što? Da li daje zekijat na, na, na, na, samo na, na zemlju kao trgovinu, trgovičku robu? Ili daje na osnov, a to je ušur, Kako daje? Ili daje oba dvije. Ima uleme koji kažu da dva puta daje zekijat, ima uleme koji kažu daje na osnovu, a to je šta? Molim? Ušur, to je osnova. I imate treći, a to je na trgovačku robu. Na što daje? Pa tu se, znači, u Lema imaju podijeljene mišljenja. U svakom slučaju ovih je, znači, finesa puno ovako, znači, u, u fiku, jeli, koji se razilazi islamski učinjaci. Ovdje smo završili inšalahu teala ukratko trgovačku robu, a braću trgovačku robu može puno više govoriti. No, međutim, onako nastavno smo, znači ukratko da objedinimo ono što je najbitnije, ovaj, eh, na šta se daje način izdvajanja i da dokažemo propisi ili hukmi ili da je to obaveza. Allahu teala alem, sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi, wa sahabi neđmu. Thank you. كلمات Pilis. Imam već pitanja. Kako bi recimo primjer pekar koji stan špravi rubu, ovaj stan prodaje koji nikad zarada nema, a Pekar nema trgovačke robe. A nema, a nema trgovačke robe pekar. Pekar znači prodaje i šta mu dođe od imetka, to je ovaj i što napuni to je to pregodini. Znači što nap, e, to, to je kao čovjek koji prodaje, stalno mu dolazi roba, znači stalno je prodaje. Znači ovaj e, pekar je čovjek koji radi znači sa imetkom koji je odnosno pravi znači hleb i, i prodaje ga i znači na, na dobit koju daje ona se procjenjuje se da je zekat. Ako dostigne visin nisaba i ako pregodili jeste. Da on znači zaradu. Jeste. Pa tako vam je, dobro, čovjek koji ima trgovinu svoju, šta ćemo sa njim? Ima trgovinu i svaki dan mu dolazi roba i prodaje. Jel pregodnila roba? Nema zakijata. Nije tako, nego daje na šta, na? Znači, ovdje se govori, znači, trgovačku robu koju kupiš, pregodini. Ako nije pregodnila, ti si onda šta? Unovčio, pa ti dolazi novac, pa onda daješ na šta, na? Jel u redu? Znači, možeš pobjeći od zekijata. Zekijat se mora dati. Na ovaj, ako se investira... Molim? Ako se investira... U redu. U šta sam investirao? Auto. U auto. Kako auto? Jesi ga kupio sebi da ga ti voziš ili ga kupio da ga prodaješ? Kupio Nema zekijata za sebe. Znači, maraka. Da je od milion maraka. Znači, pak na neki način... Izdjelava. I da se metkom... To je drugo. To je drugo. Čovjek ima milion maraka i kaže ja ću sada da ne bi davao svaki mjesec mi Boga puno nešto dati ovaj, a, 25.000 ja ću se kupiti auto milion i kupi. On ne mora davati šta? Zekijat. Nije on to, on je to sebi kupio. Ali je on griješan što razbacuje metak i što želi da pobjegne od zekijata. I što bježi, znači pokušava, znači da pobjegne, znači ulaže taj metak u nešto što mu ne treba da bježe, to je drugo. Ali on je uložio stvar u kojoj, na koji se ne daje šta? Zekijat. Tako da znači čovjek, koji ovaj a, a, koji, koji tako učini a, on je griješan znači zbog razbacivanja i metka i može našto ako želi da pobira u zekijata tad može imati posebno znači ovaj kaznu jeli? ali na stvari koje čovjeku trebaju neka čovjek može imati kuću dole na kući sa, jedna, sa, jedna, sa dva sprata on sebi kupi vilu sa pet spratova ne mora da zekijat a to sada ako je razbacivanje to je druga stvar Ona to bezir tebzira. Inel mu bezirina kao je hvane šejatin. Jel? Jesi. Kad ćeš prevesti u knjigu? Kad ćeš šta? Kad ćeš prevesti u knjigu? Koju knjigu? Prevesti? Ja. Ne prevodim ja to. ne prevodim ja ove knjige, ovaj, ali eto, Pa ne znam, jel, ja nisam, ja, ja nisam u stanju ovaj, da je prevedem, a a bilo bi lijepo kad bi neko mogao. Bilo bi lijepo kad bi neko mogao. Molim? Može, ale. Reci. Sad sam rekao. Sad sam rekao. To je roba koja znači nije pregodnila. Tu nema znači ro, trgovačka roba da bi se na nju davalo zekijatra kao trgovačka roba, ona treba da pregodini. Ti rob koji skupio danas i prodaš sutra, taj metak se umnožava. Doće vrijeme kad ćeš imati nisab. Je u redu? Imaćeš nisab. Nisab ćeš imati, na primjer, 2000 eura je nisab. Kad budeš imao taj nisab, 2000 eura, i on pregodini kod tebe, daš zekat na to. Ono što ušte je, Jeste, ono što to ostane mimo tvojih potreba, da, da, da jedeš, piješ, praviš kuću, zidaš, ništa ne ulazi u to. Ono što ti stoji dvije hiljade godinu dana, što ne trebaš dirati, nemaš potrebe za njima, mi smo govorili znači, za zekijat da se daju zekijat se daje na imeta koji pregodini mimo čovjekovih osnovnih potreba. Jel u redu? E, tako da znači slučaj i u ovome slučaju. Jel u redu? Jel u redu? Jel u redu? Jel u redu? Jel u redu? Jel u redu? Znate kako, ovaj, kako siri, kako jedan čovjek radio sa zekijatom? Uzme zekijata, ima nešto puno, 500.000 zekijata ima. I uzme u kolica ova, ova, jeli, za rad, i natrpa puno pšenice. I stavi unutra 500.000. I dođe k siromaha, kaže, ovo ti je zekijat od mene. Ovaj siromah gleda, kaže, Pa dobro, kada se Allah te nagradio, šta će ja sad izmjena cijel kolica pšenice, šta će ja sad sa kolica pšenice, jel? Ali eto, ajde, Allah te nagradio, neće da, da vrati iz... Kaže, pazi, kaže, ako se tebe ne sviđa, kaže, ja ovo sve o tebe mogu kupiti za 2000 dolara. Bo kaže, kako ne, bujrom, daj 2000 dolara. I onda kupi ponovno nazad za kjel. <laughs> Molim? A nije to prevara. Siroma ne može vjerovati da dobija toliko jedva na kolica pšenica. Ja bi siroma. Tako može biti. Toto je broću za zikat, kaže Ulema da je najpotvrđeniji rukni slama nakon namaza da odmah dolazi nakon nam da jači po, znači jači je po svom fardijetu nego, nego ovaj i hađ i post zato je spominje u Kur'anu zekijat se spominje na brojnim mjestima sa namazom Ne, ne. To, to je halif pušteno da odredi. Šta i kako? To je znači ovaj prinos ili prihod koji se plaća državi i to halif određuje. Znači to se odredi. Ponekad zemlja ti gledaš, zemlja dobra, plodna, dobar kvalitet, daje dobre plodove. Jel, stavi se veća količina, manje, sve, znači sve ovisi. Znači, gleda se u ljudima koje treba učvrstiti, koji treba učvrstiti, napraviš u manje harač, jeli, da, da ga učvrstiš i tako da sve, sve to, imate znači neke stvari u širitu braću koje su puštene i u mnogo slučajeva nama kaže to određuje halifa sultan on je taj ko određuje, postavlja određena pravila pitanje ta azira kažnjavanja znači ljudi zbog određenih prestupa koji čine a u širitu nema kazne ha. nema širitu kazne znači, zbog, zbog, eh, tu znači halifa ima pravo da odredi šta, kako Tako i u drugim znači situacijama, tako je stvar sa harađom. Znači, zato smo rekli, može biti četvrtina, može biti trećina, može biti polovina, ovisno znači o, o recimo. Čovjek kupi recimo poslovni prostor koji košta 10.000 maraka i on ostaje, jel, 10.000 maraka, njegova vrijednost. Dobro. Mora na njega davati sekad. Ne mora. Ali radi da njeg ne mora. Nema veze. A ne radi sa njim. Je tako? Radi u, u njemu, ali ne trguje To stoji, znači to je, to je, to je tebi, to je tebi nužnost. Jer ne možeš napolje stojati i prodavati, nego moraš imati prostor unutra, tako? Tako da je to sve mašinu koju kupiš. Mašinu kupiš, imaš sad i taj prostor, imaš halu i imaš mašina koja vredi 10 miliona. Centa jednog ne moraš platiti na te mašine. Da to se ne plaća, to je znači to nije imetak sam po sebi koji raste. To je stvar kojom se šta? Nešto proizvodi. Pa ti ako imaš na primjer svoju štampariju, radiš nećeš nadavati na mašina, ali ćeš davati na šta? Na imetak koji ostvariš štampanjem, jel? A ne logično da čovjek ima fabriku koja vredi milion, a da nema, jel, da nema prihod godišnji, šta ja znam, jel? 50 ili 100 hiljada, bar. Jel? Tako da je ovaj, a, a, na to se, na te stvari ne daje zekijal. Reci. Ako mi imamo sada visinu nisaba, a pa ja ne znam da vi imate da bi ja donesem vama zeka da vam dam smijete li to uzeti? ne smijem pa ne smijem ja biti od onih koji uzimaju zekat koji daju zekat u isto vrijeme ha? ne mogu ja biti od onih koji su potrebni zekijata a isto vrijeme dajem zekijat i bogataš ne smije po konsensusu leme uzeti zekijat i nevjernik te dvije skupine ne smije uzeti zekijat znači nikako osim nevjernika koji stiču a, onih koji čija srca treba pridobiti. Tu postoji razilaženje među lemom, da li nevjernik koje čije srce treba pridobiti, da li uzazi u tu kategoriju. Mimo toga, konsensus ne smije mu se dati zekat. Niti bogataš. Yes. Tako da čovjek koji ima već ni sabo, on nije siromašan. On nije siromašan. Ne ulazi ni, ni, ni, ni, ni ovaj, u kom slučaju u, u, u, ovaj, u siromaha. Čak čovjek koji ima, ne nema ni saba, nema ništa ušparano, ali ima dovoljno za život, nije šta. Imaš dovoljno, svoje potrebe osnovne imaš. Odbiješ samo, E, Allah te nagradio, nisam ja od te skupine, ima suljo, mujo, na drugom spratu, posjeti njega, vidi sa njim, to se vraća na čovjekov ima. Jel? Da li će čovjek, ti možeš prihvatiti, međutim, to ti je haram, uzeo si hak siromaha. Jeste. najispravnije bilo da daju oni koji rade sa biljem ljekovitim da ovaj na što bi oni davali ni na što na imeta koji zarade sve stvari na koje se ne daje zekijat ne daješ zekijat na takav način nego čekaš ostvarenje koje ostvariš i meta koji dođe i meta koji prebudi kod tebe godinu dana Jesu prihvatili ono treće ubedino mišljenje za med, kako čovjek daje ili desetinu ili... A, nije on spominjao ovdje, ali onda bi bila desetina na osnovu tih hadisa koji govore da se, da se davala desetina. Jer u ulema uglavnom, znači kada govore, ne razilaze se oko desetine, nego se razilaze oko nisaba, oko nisaba se razilaze, ovaj, a ne oko desetine. Jer ona liči to pčele što radi, liči više kao uh, kiši koja natapa zemljište, je tako? Pa se desetina daje. Kažu, tako isto pčela, ti ništa pčela sve radi, odradi ti samo dođeš i izvrtaš med, je tako? Imaš med. Tako da je ovaj, tu je desetina. Pa je znači veće razilaženje oko pitanja ni saba, neko oko pitanja kol, e, ovaj, kol, količine koja se daje za zekret. A pa, recimo sad ova kategorija, sad čovjek, ono recimo prima znači prima zekat, znači nekomu daje ono tu sadaku, recimo, i on je dužan sada, recimo, sada dan, du, dužan 2000 maraka, recimo, a s ove strane, recimo, ima za jest, recimo, za petlje. Da, ima za svoje potrebe, sad, kako, kakav je tu stav? Nema vidje što ima za petlje za svoje potrebe, on ako, znači, ne može vrati, ako ne može vrati duga, on ulazi u skupinu u Algarimin, i koji su prezadužen, znači, da se dadne, da, da se dadne, znači, ko se daje u zekijata da vrati dug. Ali pa znači to treba imati. Zato je braćo podjela zakijata treba biti ovaj. Treba biti znači regulisana od strane vlasti. Kad bi bila vlast ili organizacija ili institucija ili udruženja koje se znači da se zna tačno u tom i tom mjestu ima čovjek siroma. Znaš kako u arapskom svijetu ima? Kad dođe čovjek za zekijat, ima prije toga ljudi koji obiđu. Ti imaš toliko i toliko imaš godina takvo i takvo ti je zdravstveno stanje, imaš toliko i toliko djece koja je spunuljeta, ha, koji mogu rata neće, ljenčane po cijeli dan ne sjedi, imaš toga, ima, sve imaš i kaže tebi na kraju imaš pravo na zekijat 50 maraka, ti imaš 20, ti imaš 800. Znači, shodno tvome stanju, ti radiš, a drugi ne radi. Ti imaš platu 300 maraka, možeš pokriti kiriju i stan, ono što, jel, što treba, ali imaš za život, nešto da za život, a drugi nema ništa. Trudi se, ali nema, njemu se daje više. Znači, sve ima tačno, No, međutim, kod nas je to, jeli, ko dođe, trebaš, trebaš, budem, bismila, evo te uliko, trebaš, trebaš, budem, ne, to je pogrešno. Znači, i tako bi podjela zekijata bila ravnopravna, znači, tačno bi dobio svako, jeli, onoliko koliko ga pripada, u svakom slučaju bilo bi u najmanju, u najmanju ruku, bilo bi ta rasporeda, rasporeda zekijata, bila bi znači ovaj, a, produktivnija na takav način. Jel? Tako da je ovaj, a, poznavati znači ljude i koliko ima siromaha i... Kako, kako sad, taj na primjer čovjek dužan dvije ili dvije sot, dođe neko i dati tjesta maraka. I dođe opet neko i dati sto maraka. Ništa, ne mora to čovjek odbiti. Dok ulazi u skupinu, znači koja može primiti zekijat, da može vratiti, znači... Ja vidim kad bi došla, znači, količina koja mu je prevelika, dođe čovjek donese ti 10-15 maraka zekijata, primjer radi. A ti e, ima znači drugi siromaha i to primanjem toga zekijata ti bi bio sam od onih koji daju zekijat nećeš od zekijata znači biti bogat nego zekijat se daje čovjeku da samo se prebaci da premosti. Allah te Allah,